Ասում են երջանիկ մարդիկ ժամանակին չեն հետևում։ Մեզ նոր միացած բոլոր ընկերներին մաղթում են երջանկություն եւ ամենայն բարիք։ Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Այսօր օգոստոսի 20-ն է, օրը երկուշաբթի։ Ստուդիայում ձեզ հետ աշխատում է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ օրվա ծրագրի մասին համարոտ։ Շաումյանի շրջանում բնակարանաշինական ակտիվ աշխատանքներ են նախատեսվում։ Վաննովիկովի սյուժեն։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից կներկայացնի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ազատամարտիկ ռեժիսոր սցենարիստ Սամվել Թադևոսյանի հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Բարեկամներ, այս պայն առաջարկում ենք լսել Վաննովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Շահումյանի շրջանում բնակելի տների կառուցման մեծածավալ աշխատանքներ իրականացնելու ծրագիր է նախատեսվում։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի հաղորդմամբ Ավստրալիայում բնակվող մեր հայրենակիցները ցանկություն են հայտնել 50 բնակելի առանձնատներով թաղամաս կառուցել Խարվաճար քաղաքում։ Նրա խոսքով հարցի շուրջ դեռևս քննարկումներ են ընթանում, քանի որ ըստ ոլորտի պատասխանատուների բնակելի տների կառուցման գործում նախապատվությունը տրվում է ոչ միայն Խարվաճար քաղաքին, այլ նաև շրջանի տարբեր համայնքներին։ Կարեն Շահրամանյանը նման մոտեցումը պայմանավորում է Շահումյանի շրջանի մի շարք համայնքների դպրոցներում անհրաժեշտ մասնագետների պակասով, քանի որ դա էլ իր հերթին կապված է նշված համայնքներում բնակարանային անհրաժեշտ պայմանների բացակայությամբ։ Նախարարի խոսքով նպատակահարմար է բնակելի տները կառուցել շրջանի տարբեր համայնքներում, որոնց մի մասը որպես պետական սեփականություն օգտագործման իրավունքով կտրամադրվի այդ համայնքներում դասավանդելու եկած մասնագետներին։ Իր խոսքում Կարեն Շահրամանյանն անդրադարձել է նաև հանրապետության այլ բնակավայրերում իրականացվող բնակարանաշինական աշխատանքների ընթացքին։ Իրականացում ենք նաև աշխատանքներ Բերձոր քաղաքում 24 բնակարանոց բնակելի շենքն է կապիտալ վերանորոգվում եւ հիմնականում բնականաշինության ծրագրով մենք վերականացում ենք կառավարության ողջերած քաղաքականությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Մասնավորապես ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրով այս տարի մենք ավարտելու ենք թվով 61 ընտանիքի համար նորակառույց տների շինարարությունը եւ ընթացքում է 26 բնակելի տների շինարարություն։ Այնուհետեւ զոհված ազատամարտիկների ծովային ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման համար մավարտվում է 21 բնակելի տուն եւ ընթացքում է 20 բնակելի տան շինարարություն։ Ստեփանակերտ քաղաքում շարունակում ենք զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման աշխատանքները եւ թվով 37 ընտանիքի համար հատկացվել են անհրաժեշտ միջոցներ փոխհատուցման տարբերակով եւ վերանորոգման տարբերակով կազմակերպությունների կողմից։ Աղամնույում, ինչպես գիտենք, մենք նախորդ տարիներին ավարտել ենք 50 բնակարանոց նորակառույց թաղամասի շինարարությունը եւ բանակցություններ է գնում եւս նույն տարածքում կառուցել եւս 20 նոր բնակարաններ։ Դեռևս գտնում է քննարկման փուլում։ Մենք մշակել ենք արդեն նախագծան նախաշվային փաստաթղթերը եւ սպասում ենք արդեն այդ քննարկման արդյունքներին։ Նույն ձևի Քարվաճառում Ավստրալիայի մեր հայնագիստների կողմից ցանկություն է հայտնվել 50 բնակարանոց թաղամաս ունենալ։ Այժմ եւս գտնում է քննարկման փուլում կոնկրետ կառուցել Խարվաճար քաղաքում, թե ընդհանուր Շահումյանի շրջանում տարբեր գյուղերում, որովհետև այնտեղ նորանշանակ վարչակազմի կողմից բարձրացվել է հարց դպրոցներում անհրաժեշտ մասնագետների բացակայության խնդիրն է բարձրացվել, ինչը կապված է բնակարանային պայմանների բացակայությունից ոչ մեկը ցանկացած չի հայտնում շահումյանի շրջանի բնակավայրերում իրականացնել իրենց մասնագիտական աշխատանքները։ Եվ այս քննարկումների արդյունքում երևի մի շարք գյուղերում ունենալու ենք պետական սեփականություն հանդիսացող մասնագետների համար բնակելի տներ, որոնք տրամադրվել այդ մասնագետներին օգտագործման իրավունքով եւ մնալու է որպես պետական սեփականություն։ Այսինքն նորմալ հարմարավետ պայմանները լինելու, որպեսզի մասնագետներին կարողանանք ներգրավել այդ կարևոր գործընթացում։ Քաղաքաշինության նախարարի համոզմամբ Շահումյանի շրջանի դպրոցներում դասավանդելու համար ցանկություն հայտնած մասնագետներին բնակարանային անհրաժեշտ պայմաններով ապահովելը կխթանի շրջանի կրթության բնակավարի կենսագործունեությունը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ I come from the city of sun. My ancestors Moshovan, the Ով արթունեցի թամբեք, թող իմանան եկել ենք my fire, the one desire. Believe when I say I. расскажи, что же так тебя тревожит? Чувствую мороз Շարունակում ենք եթերաժամը առաջարկում լսել լուրեր մշակույթից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված միջոցառումները նախապատրաստող եւ կազմակերպող հանձնաժողով։ Այդ մասին Armen Press-ին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմից։ Որոշմամբ առաջարկվել է հանձնաժողովին մինչեւ 2018 թվականի օգոստոսի 31-ը մշակել եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացնել Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագիրը։ Հանձնաժողովի նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչ վարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Կալիֆոռնիայի հնագույն թերթերից մեկը հանդիսացող Սան Ֆրանցիսկո էքզամիները հոդված է հրապարակել Պորտուգալիայի տեսարժան վայրերի մասին, մայրաքաղաք Լիսաբոն այցելող ճանապարհորդներին առաջարկելով անպայման այցելել Գալուստ Գյուլբենկյանի թանգարան։ Լիսաբոնում մշակութային վայրերի պակաս չկա, սակայն Գալուստ Գյուլբենկյանի թանգարանը կարելի է համարել լավագույնը դրանց շարքում։ Ստամբուլում ծնված եւ Անգլիայում կրթություն ստացած հայը ով ապրել է նաև Եգիպտոսում եւ Ֆրանսիայում, երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին տեղափոխվել է Պորտուգալիա, որտեղ էլ բնակվել է եւ մինչեւ կյանքի վերջը։ Գյուլբենկյանը ոչ միայն նավթային ոլորտի ազդեցիկ գործարար է եղել, այլ նաև արվեստի գործերի հայտնի կոլեկցիոներ, ասվում է ամերիկյան բարբերականի հոդվածում։ Ինչպես աղբյուրը նշում է, թանգարանի ամենաարժեքավոր ցուցանմուշը Գյուլբենկյանի ձեռք բերած հսկայական ծաղկամաններն են, որոնք պատկանել են չինական ցին դինաստիային, ինչպես նաև տարբեր դարաշրջանների քանդակներ, որոնք ներկայում ցուցադրվում են Թանգարանի այգում։ Բացի այդ, Գյուլբենկյանի Թանգարանի ցուցանմուշների շարքում մեծ նշանակություն ունեցող գործերից է 1960-1970-ականների պորտուգալական փոփ արվեստին նվիրված ցուցադրությունը։ Գալուստ Գյուլբենկյանը նաև խոշոր բարերար է եղել եւ չի մոռացել հայկական ցակման մասին։ Նրա միջոցներով 1922-ին հիշատակ զոհված ծնողների Լոնդոնում կառուցվել է հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Գրեթե 2 տարի է, ինչ դերասաններ Անջելինա Ջոլին եւ Բրեդ Փիթը ամուսնալուծության գործընթացի մեջ են գտնվում, գրում է Daily Mail-ը։ Կայքը հիշեցնում է, որ Անջելինա Ջոլին Փիթից բաժանվելու մասին հայտարարել է 2016 թվականին, իսկ դերասանները պաշտոնապես ամուսնացել են 2014 թվականի օգոստոսին։ Չնայած նրան, որ իրավաբանական ծախսերն արդեն նրանց արժեցել է 5 միլիոն դոլար, համաձայնության նշաններ դեռևս չեն երևում։ Ամուսնալուծության գործընթացին ցանոթ լրատվամիջոցի աղբյուրներից մեկը հայտնել է, որ որևէ ակնկալիք, որ մոտ ժամանակներս դերասանները համաձայնության կգան, չկա։ Նրանք ոչ մի բանի շուրջ չեն կարողանում համաձայնության գալ, ասել է նա։ Հիմնական վեճի պատճառը նրանց 6 երեխաների խնամակալության հարցն է։ Անջելինա Ջոլին ամեն գնով ցանկանում է ամբողջ խնամակալությունն անձամբ ստանձնել։ Հունիսին նրան նախազգուշացրել են, որ նա կարող է ընդհանրապես զրկվել խնամակալությունից, եթե Բրեդ Փիթին չտա երեխաների հերախոսային համարները եւ թույլ չտա նրանց խոսել Փիթի հետ, ինչպես նաեւ չնպաստի նրանց միջև առողջ հարաբերությունների հաստատմանը։ Բացի այդ, անցած շաբաթ Ջոլին մեղադրել է Փիթին բավարար չափով ալիմենտներ չվճարելու համար, սակայն Փիթը հերքել է այդ մեղադրանքները հրապարակելով իր հատկացրած գումարների մասին փաստաթղթերը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ իրենց տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերը վկայում են, որ վեճի առարկա են նաև այն, թե նրանցից ով է ավելի շատ ամուսնալուծվել ցանկանում։ ԱՄՆ-ի Օքհալոմա նահանգի Թաքերվիլ քաղաքում հանրահայտ Backstreet Boys boy-բենդի համերգի ժամանակ ուժեղ քամին փլուզել է կառույցը, ինչի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել խմբի 14 երկրպագում։ Քամու արագությունը եղել է մոտ 100 կմ/ժ։ Բոլոր տուժածներին դեպքի վայրում առաջին բուժօգնություն է տրամադրվել, ինչից հետո նրանք հոսպիտալացվել են։ Միջադեպի հետևանքով խմբի համերգը չեղարկվել է։ and Սիրելուն կնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի օգոստոսի 20-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթիից Սուրբաթ, ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ եւ հետևել մեր ծրագրին։ Ազատամարտիկ ռեժիսոր սցենարիստ Սամվել Թադևոսյանի հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երբ սկսվեց 88-ի շարժումը, օրվա իմ զրուցակիցը ռեժիսոր սցենարիստ Սամվել Թադևոսյանը աշխատում էր Երևանի փորձարարական թատրոնում։ Միաժամանակ հայ ֆիլմում ռեժիսորի օգնականն էր։ Արցախում իրավիճակն արդեն լարված էր, բայց դեռ չէր վերածվել պատերազմի։ Այդ ժամանակ էր, որ Արման Մանարյանի հետ նա եկավ Արցախ նկարահանելու Պայթյուն ֆիլմը, որտեղ էլ, ինչպես ինքն ասում, աչքերը բացվեցին ու վարակն ընկավ մեջը։ Հարկադիր պատերազմը նրան վերջնականապես տարավ կինո։ Նա մասնագիտությամբ օպերատոր չէր եւ տեսախցիկի հետ վարվելու տարական կանոններն անգամ չգիտեր, բայց ձեռնարկեց գործը ուսուցիչ ունենալով օպերատոր Շավար Շվարթանյանին։ Պատերազմի ընթացքը նկարահանել է պատասխանատվության խորը զգացումով։ Ռեժիսորը նշում է, որ իր ստեղծած ֆիլմերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրությանը, քանի որ դրանցով պետք է հակահարված տալ թշնամուն, ով հերոսացնում է մարդասպանին։ Նրա կարծիքով պատերազմը հարցերը լուծելու ամենաանգրագետ եղանակն է, բայց միաժամանակ Արցախյան շարժումը ոգու ապստամբություն էր։ Ազատամարտիկ ռեժիսոր սցենարիստ Սամվել Թադևոսյանի հիշողության մեջ առ այսօր անջինչ դաջված են պատերազմական անկրկնելի հերոսական պատմությունները, որոնց ինքն անվանում է խրամատային գեղարվեստ։ Եվ բացի այն, որ որպես ռեժիսոր նկարահանել, պատրաստել է ֆիլմեր, նյութը նաև թղթին է հանձնելու։ Այդ նյութն արվեստ է, արվեստ էր դեռ պատերազմի օրերին Նա հիշում է, թե ինչպես էին Արցախում փամփուշտներով քարերի վրա քանդակներ անում։ Հիշում է, թե ինչպես էին ծխախոտի տուփերի վրա քարյակներ ու մտքեր գրում։ Նա պատերազմում հանդիպել է տաղանդավոր մարդկանց, բանաստեղծների, քանդակագործների, կոմպոզիտորների, որոնք զոհվել են։ Վերջերս Սամվել Թադևոսյանն Արցախում էր։ Նա արժանացել է Տիգրան մեծ շքանշանի, ինչն անակնկալ էր էությամբ համեստ մարդու համար։ Մեր զրույցում ռեժիսոր սցենարիստը գաղտնիքներ բացեց։ Ճիշտ ասած, ես կարծում էի, որ Շքանշանին արժանի էին այն նվիրալները, որոնք պատերազմին տվեցին ամեն ինչ։ Իմ համար անակնկալ էր, բայց բոլոր դեպքերում երևի նաև գնահատվել այն համեստ աշխատանքը, որ Արցախյան առաջին նաև երկրորդ պատերազմի ժամանակ նույնպես ստացեց, որ ուղղակի པարս պարտքի բերումով ես նույնպես միացա տղերքին եւ նկարել եմ պատերազմը։ Բացենք փակագծերը, որովհետեւ այն տարիներին առաջին պատերազմի ժամանակ եւ նաեւ երկրորդ պատերազմին տարբեր նկարահանումներ են իրականացվել, տարբեր սցենարներ են գրվել, տարբեր ֆիլմեր են ցուցադրվել, նկարվել։ Դուք ինչ եք ներկայացրել Արցախյան պատերազմից առաջին եւ երկրորդ։ Բացի Շահումյանի Երևանից բոլոր ճակատներում եղել եմ, բայց նկարել եմ ամեն ինչ, նկարել եմ կենցաղ, նկարել եմ անկում, հաղթանակ, նկարել եմ մարտական գործողություն Մյուրիշենի Ագոյի հետ եմ եղել Սիսյանի տղաների հետ Զանգերանի գործողությունը եւ վերջապես Դուշման Վարդանի հետ պատիվ եմ ունեցել 1992 թվականի մայիսի 18-ին մտնել Լաչին Լաչինյան կադրերը որ կան Էզիկ Բաղդասարյանի մյուսների այդ թվում նաեւ ֆիլմն եմ արել բնականաբար։ Եվ պատերազմից հետո 2000 թվականին Երևանում իմ առաջարկը հաղթեց եւ ազգային այն ժամանակ ազգային հերոստատեսությամբ ես սկսեցի խոնար հերոսներ ֆիլմաշարքը Առաջինը իմ համակուրսեցուն էր նվիրված Մովսես Գորգիսյանին, որի հետ ավարտել ենք Արման Մանարյանի կուրսը, ռեժիսուրայի ֆակուլտետը։ Եվ միջևորս 30 աշխատանք կա։ Նրանցից օրինակ Աշոտ Ղուլյան, Տորին։ Դեմ ուզում հարցնել ովքեր են ձեր գլխավոր հերոսները։ Թվարկեմ. Աշոտ Ղուլյան, Տորի Վիգեն, Դուշման Վարդան, Արտուր Ղարիբյան, Մյուրիշենի Ագո, Հրազդանի Աբո, ամեն մի ֆիլմը նվիրված է մեկնահատակի։ Մյուս աշխատանքների շարքը, որը կոչվում արդարության մարտիկներ, այդ իթիվս դրանց 8 աշխատանք կա։ Հետո զորական ֆիլմաշարք եմ արել, փոքր 5-ից 7 րոպեանոց պորտրետներ, դիմանկարներ նահատակներին վերաբերյալ 14 աշխատանք Առավել տարածում գտած աշխատանքները, որ հանրությանը ծանոթ են, գեղարվեստական ֆիլմեր եմ արել նաև։ Տղերք մենք եկանք, տաք արահետներ, չկրակված փամփուշտներ, հավերժական կտակ եւ այսպես։ Պարոն Թադևոսյան, ինչ էիք ուզում ասել ձեր ֆիլմերով։ Բնականաբար գիտենք, դեմ եք պատերազմին, կողմ եք խաղաղությանը, բայց ձեր ասելիքի նրբությունը, տողատակը, այսինքն ամեն ռեժիսոր, ամեն լրագրող, ամեն ստեղծագործող ի վերջո ունի իր ասելիքը, իր տողատակը, իր ձևով։ Մարդս բարոյական արժեքների մի ամբողջ շարան է։ Մարդու մեջից դուրս ես բերում բարոյական արժեքները, տակը մնում է ոչինչը։ Ես քանի որ տեսա այդ տղերքին, այդ տղերքի խոյանքը տեսա, նվիրվածությունը ջերմությունը, զոհաբերությունը, ես այդ իմաստով անցա այդ դպրոցը։ Եթե անհամես չեմ, այդ բարոյական բարձր առաքինի դպրոցը անցա եւ ողջ մնացի։ Կորցնելով այնպիսի տղաներ, որ իսկապես էլ չգիտեմ, տեսնելու եմ այդպիսի մարդիկ թե ոչ։ Եվ իմ ունակությունների բերումով ես հերթական հայն եմ, պետք է ծառայեմ իմ հայրենիքին։ Ոստի ես այդ արժեքները վեր եմ հանում, որ փոշի չնստի այդ կերպարների վրա, որոնք արդեն հերոսներ են եւ բարոյական դասագիրք, ինչպես երկիրը, հողը, նախնիների թողած գերագույն արժեքները, ինչպես հարատևել, կարևորը հայրենիքը, կարևոր չի, ինչպես պաշտպանել եւ այլն։ Պարոն Թադևոսյան, բնականաբար դուք ձեր բոլոր հերոսների հետ, ովքեր նահատակվել են, նրանց հիշատակին եք արել այդ ֆիլմերը, սցենարները գրել, ծնվել ու մահացել եք ծնվել ու նահատակվել եք։ Այդ ճանապարհին կորցրել եք նաև այդ զինվորների հետ եւ կյանք եւ ունեցվածք եւ ամեն ինչ, բայց նաև գտել եք։ Կարևորը որ նաև գտել եք եւ որն է ձեր գտածոն։ Ես գտա արշալույս, գտա այն հանուն ինչի տղերքը զոհվեցին։ Ազատ Արցախը ես գտա։ Լավ կլներ, որ նրանք նույնպես քայլեին այս հողի վրա, բայց այդպես չի լինում։ Մեծագույն զոհաբերության ճանապարհով են ձեռք բերում ենթադրյալ կորսվածը, ամփույթ մատնվածը, վաճառվածը, դավաճանվածը, բռնի բռնակցվածը Թուրքին։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, միայն զոհաբերության ճանապարհով։ Եվ ես գտա իմ Արցախ աշխարհը առանց բարձր վե գոչյունների։ Ես դրա համար վճարել եմ կյանքով, տաղանդով, տարապանքով իմ ավակորտին հաշ ճնշման դամա պատերազմի։ Երկու եղբայր եմ թաղել, հոր եղբոր որդիներ, բայց դա չեմ ասում արգումենտ, որ ես ստիպված եմ անում այս ամենը։ Ես իմ մասնագիտությունից այն կողմ ոչինչ չեմ հասկանում, չեմ կարողանում անել, չեմ փորձել, չեմ ուզում անել։ Ես ворթեկորուս մայրերին մխիթարանք եմ բերում։ Ծնող կորցրած ворթիներին ցուցանում եմ իրենց հայրերի սխրանքը եւ հետոյի սերունդներին հрамցնում եմ այն արժեքները, որոնց ժառանգորդներն են, որ իրենք աչքերը բացեն եւ իմանան, որ իրենք քաջաբազու քերոսների զավակներ են, որ իմանան, որ հողը կարևորելու համար զոհվել կարելի է եւ արժեվոր են։ Այսինքն, որքան կարողանում են պահպանում են այդ արժեքները։ Եվ կուզեին այլ ասել, որ 2016 թվականին Դաշնակցության ջոկատների հետ նորից ես այստեղ էի Եղնիկներում, եղավ գրեթե բոլոր ֆրոնտներում եւ ծնվեց իմ վերջին նորեն ավարտել ֆիլմը Հարատև կռիվ, որը նվիրված է 2016 թվականի ոչ միայն զոհվածներին, այլև եւ համահայկական այդ դաշինքը, այդ վահանը, որ ծնվեց իդեմս հրոսակների եւ կարծում եմ այդ աշխատանքը ստացվել է։ Շուտով Ստեփանակերտում պայմանավորվել եմ նախարարի հետ կանենք պրեմիերան։ Երևանում արդեն արել են։ Պարոն Թադևոսյան, լավ է որ դուք խոսեցիք համահայկական այդ միավորման, այդ միասնության մասին։ Հերոսներ են արդյոք միայն զոհվածները, միայն պատերազմի մարտի դաշտում մնացածները։ Մենք սիրում ենք հասել հերոսները, մեր զոհվածները, նահատակվածները, մարտիրոսները։ Մենք չունենք ողջ հերոսներ, որոնց մասին կարծում եմ դուք էլ տեղյակ կլինեք, երբեմն նաև չի խոսվում։ Ես գիտեմ, ճանաչում եմ ծնողներ, որոնք որպես լրագրողի ինձ դիմել են գրել իրենց ворթիների մասին։ Նրանք բողոքում են, որ երբեմն տարբեր էկրանների նույն մարդկանց են ցույց տալիս նույն զոհվածներին, մինչդեռ նրանց ворթիները նույնպես զոհվել են, կամ ворթիներ, որոնք մասնակցել են պատերազմին, բայց որոնց մասին ոչինչ չի գրվել, չի ասվել։ Ես մի անգամ գալիս էի Ղարաբաղ 92 թվական աշուն, արդեն Լաչին ազատագրված էր։ Օթակայանում ինձ մի տատիկ փոքր ցելոֆան տվեց։ Տեսավ կամերայով զենքով գալիս եմ։ Ասի ի՞նչ է տատիկ, ասեց գուլպաները, ասեց ես եմ գործը։ Ասի ում տամ, ասեց ում ուզում ես, ով որ այնտեղ զինվոր է։ Կարծում եմ ասելիքս հասկանալի է։ Հերոս էր Ավանեսովան, որ երեք զավակ թաղեց։ Հերոս էր կամիսարը իր երկու տղաները, որ զոհվեցին, նրանց մհեր եղբայրը, որ հիմա Մարտունու քաղաքապետն է, եւ նրանց մայրը։ Հերոս էր ամբողջ թիկունքը։ Մենք ապրում էինք թշվառության, աղքատության մեջ, բայց հանուն Արցախի։ Ինչ ունեինք, չունեինք, ուղարկում էինք Արցախ։ Սա համախումբ կռիվ էր, եւ այդ համախումբ կռվին զինվորագրվեց հայ ժողովուրդը։ Դարերի այդ անհաջող կենսագրությունից հետո, որը վերջում բոլշևիկյան կենսագրությունով ավարտվեց, մենք ոտքի կանգնացանք Դա հոգու արտնացում էր, ինչը հրաշք չի, ինչը տրամաբանական էր, եւ այդ հրաշքին ընթരാճ գնաց ժողովուրդը կոտրած իր ողնաշարը ուղղելու, շղթաները դեն նետելու եւ ազատագրելու իր հողը։ Պարոն Թադևոսյան, ու չեք մտածում ձեր ֆիլմի կամ սցենարի կամ դիմանկարի հերոսը դարձնել նաև նման էկզոտիկ կերպարների, որոնք կարծես թե էկզոտիկ, կարծես թե երկրորդական, երրորդական կերպարներ են, բայց նրանք իրականում ասելիքով ավելի շատ են, ավելի մեծ են, քան թվում է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Իմ ծրագրերում կա եւ ես այդ արդեն անում եմ, փորձը կա։ Ես 5 աշխատանք ունեմ հիմա արված, որոնք ողջերին են նվիրված, որոնք կան Ղարաբաղյան, մեկը Հաշմանդամա, մեկը տևական բուժումներից հետո է մահացել պատերազմից անց քանի տարի հետո։ Ես ես ավելին ասեմ։ Հիմա ես աշխատում եմ 12 կերպարի վրա, որոնք անչափահաս են եղել, բայց զոհվել են ոչ թե տանը ռումբը ընկելա վրաները, այլ խրամատում դրանց մեկ օրինակ նանոն, Քարինտակի նանոն, օրինակի համար։ Արմենչիկը ունենք, Տիգրանը ունենք, 14, 13, 12 տարեկան, կամիսարի տղան 12 տարեկան է զոհվեց։ Ուզում եմ նաև այդ անչափահասներին անդրադառնալ։ Իսկ այտենց կյանքս հերիքի ամեն ավարտեմ թե չէ, որտեղ ես համ գրում եմ, հիմա գրքիս վրա եմ աշխատում։ Ես կարծում եմ ցանկության դեպքում դուք կարող եք ավարտին հասցնել ձեր երազանքը։ Այդ համառությամբ եմ ապրում։ Հաջողություն Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ գտել եմ քեզ հիմա ու էր երբեք չեմ թողնի, գտել եմ ու հիմա սիրտը իմ իր տերը ունի, սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նով հիանամ, նայեմ աչկերի դու կարանամ, դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին, ոնց դիմանամ, սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նով հիանամ, նայեմ աչկերի շաքարանամ դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով սիրտ իմ զարգունի իմ սեր միայն քեզանով ու թե պիտի ապրեմ պիտի ապրեմ քեզանով է սիրելով ու սերը հասկանա մի կյանք միայն քեզանով աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով սիրտն իմ զարդուն ինձ է միայն քեզանով ու թե պիտի ապրեմ պիտի ապրեմ քեզանով հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով Կողքիդ կանգնած հիմա իմ սեր դու իմ կագուհի տալիս եմ սիրտը իմ հենց քեզ չկնա հայուհի վարկյան ուժան Քեզով եմ ապրելու ու իմ ապրած օրերը քեզ եմ տալու Քեզնից լավին երբեք չեմ տեսել ու չեմ տեսնելու Աշխարհն իմ գոյություն հասկանամ մի կյանք միայն քեզ ան Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը եթերում կլինի մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ օրացույցը ձեզ կցանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Տիգրան Մուշեղյանը, հայ նշանավոր ֆիզիոլոգ, 1973 թվականից Երևանի Պետական Համասարանի ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը կրում է նրա անունը։ Գրիգոր Շելդյանը, հայ նկարիչ, Ռոմ Փոլը, ամերիկացի ֆիզիկոս, գրող եւ քաղաքական գործիչ, Ռոբերտ Սահակյանցը, հայ ճանաչված ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, Էմի Ադամսը, ամերիկացի դերասանուհի, Դեմի Լովատոն, ամերիկացի երգչու եւ դերասանուհի, Շահան Շահնուրը, հայ գրող, Էդուարդ Իսաբեկյանը, հայ նշանավոր նկարիչ, Սերգեյ Մերգելյանը, հայ մաթեմատիկոս, Խուագոֆենը, չին քաղաքական եւ պետական գործիչ։ came true. Guess she gave you things. fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be stay. You Ավարտվեց խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։